Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Ադրբեջանը շարունակում է իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկատվություն տարածել։ Սեպտեմբերին Հայաստանում կանցկացվեն Շանթ 2015 հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ։ Ռուսաստանում ընթացող բանակային խաղերի շրջանակներում տանկային բիատլոնի հայկական թիմը դուրս է եկել կիսաեզրափակիչ։ Այսօր տեղի ունեցել հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Դիզակ պլյուս տպարանը ընդլայնում է մատուցվող ծառայությունների շրջանակը։ Արգենտինայում կայացել է հայոց ցեղասպանությանը նվիրված թեմայով գիտաժողով։ Հենրիխ Մխիթարյանը դարձել է 3 գոլի հեղինակ։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից այսօր տարածված տեղեկությունը առայն, թե իբր իրենց զինված ուժերը շփման գծի արևելյան ուղությամբ երկու հայկական անօթաչու թռչող սարքերն խփել, իրականությանը չի համապատասխանում։ Սահմանում իրավիճակը վերահսկելի է, հայկական կողմը խիստ կերպով պատասխանում է դիպուկահարների կրակոցներին։ Այս մասին օգոստոսի 6-ին լրագրողների հետ զրույցում ասաց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը։ Մենք պատասխանում ենք միայն նշանացուցված կոնկրետ նպատակ ունեցող կրակոցներին։ Անկանոն կրակոցներին չենք պատասխանում, այլ այդ ժամանակահատվածում մենք ապահովում ենք մեր անվտանգության խնդիրը, ասաց նախարարը։ Սերյան Օհանյանը տեղեկացրեց, որ վերջին շրջանում հակառակորդը ավելացրել է խոշոր տրամաչափի ականանետերից կրակոցների քանակը։ Մեկ լարվածությունը բարձրանում է, մեկ իջնում։ Վերջին երկու օրերին կրակոցների քանակը բավականին քչացել է։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերին կայանալիք շանթ 2015 ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժությունների նախապատրաստական միջոցառումների շրջանակում օգոստոսի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվեց հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունը։ Քննարկվել են ռազմավարական մակարդակի միջոցառումների ընթացքում ռազմաքաղաքական իրավիճակի սրման պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչությունների եւ դրանց ենթակա ստորաբաժանումների գործողությունները, բարձաբանվել մեկնել են պետական կառույցների համատեղ գործողությունների ներդաշնակեցմանը, միասնական քաղաքականությանը եւ միասնական կառավարման համակարգի յուրաքանչյուր օղակին վերաբերող խնդիրներ։ Խորհրդակցության ընթացքում ամփոփվել է նաև համապատասխան նշանակության ստուգատեսի նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքը, արծարծվել է միջոցառումը արդյունավետ եւ կազմակերպված իրականացնելու հարցով, տրվել են համապատասխան ցուցումներ ու հանրարարականներ։ Ռուսաստանի Դաշնությունում ընթացող բանակային միջազգային խաղերի շրջանակներում տանկային բիատլոնի կիսաեզրափակիչ են դուրս եկել Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Հայաստանի, Սերբիայի, Ղրղստանի եւ Տաջիկստանի թիմերը։ Նման որոշում է կայացրել տանկային բիատլոնի դատավորների հանձնաժողովը։ Բանակային միջազգային խաղերի գլխավոր դատավոր գեներալ-մայոր Դմիտրի Գորբատենկոյի խոսքով տանկային բիատլոնի մրցաշարի եզրափակիչ դուրս է գալու միայն 4 թիմ։ Ռուսաստանի զինված ուժերի պատմության մեջ առաջին անգամ անցկացվող բանակային միջազգային խաղեր 2015-ը տեղի է ունենում օգոստոսի 1-ից 15-ը։ Այսօր տեղի է ունեցել հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Մանրամասները Բելլա Լալայանի ռեպորտաժում։ Հանրային ծառայություններն ու տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի հերթական նիստին այսօր օրակարգային են եղել էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտի հարցեր։ Մասնավորապես ուժը կորցրած է ճանաչվել ջուր էներգիա եւ մեգատոն ընկերություններին տված լիցենզիան, Եղեգնոտ եւ Հրչանց փոքր հեկերի կառուցման վերաբերյալ հեկերն արդեն կառուցվել են, ըստ այդմ լիցենզիան ճանաչվել է ուժը կորցրած։ Նույն ընկերությունները դիմել են հանձնաժողովի Եղեգնոտ եւ Հրչանց փոքր հեկերում էլեկտրաէներգիայի արտադրության լիցենզիա ստանալու համար։ Նիստին համապատասխան հարցերը ներկայացրել է հանձնաժողովի հանրային ծառայությունների կարգավորող բաժնի պետ Անդրեյ Մուսայելյան։ Մեգատոն Փակբանջարական ընկերության կողմից Երևանուտ փոքր հեկը կառուցվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Երևանուտ համայնքի տարածքում Մայդան գետի վրա, որի դրվածքային հզորությունը կազմում է 2.85 հայորդական մեգավատ, ունի 2 ագրեգատ, տարեկան միջին արտադրանքը կազմում է 10.48 հայորդական միլիոն կիլովատ ժամ էլեկտրոէներգիա։ Ջուր էներգիա համանախապատասխանության ընկերության կողմից Հոչանց փոքր հեկը կառուցվել Հաշաթաղի շրջանի Հոչանց գետի Աչապնյա հատվածում, որի դրվածքային հզորությունը կազմում է 6.78000 հորթական մեգավատ, ունի 4 ագրեգատ, տարեկան միջին արտադրանք կազմում է 30.78 հորթական միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա։ Հազար ժողովը բավարարել է դիմումատունների հայտը էլեկտրոէներգիա արտադրելու լիցենզիա ստանալու վերաբերյալ։ Օրակարգային հարցերից երկուսը նույն ընկերությունների կողմից էլեկտրոէներգիայի սակագինը հաստատելու մասին էր։ Հայտը քննարկել ձեռնարկվել է շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ։ Իմի բերելով ուսումնասիրության արդյունքները առաջարկում եմ Եղեգնուտ եւ ոչանց փոքր եկերից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինի սահմաններ 25.4-ական դրամ կիլովատժամ նիարար ավելացված արժեքի հարկը։ Օրակարգում ընդգրկված վերջին հարցը նույնպես էլեկտրակայանի արտադրության ոլորտից էր։ Հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովը Վիսավտ ընկերության կողմից հայտ է ստացել Շահումյանի շրջանի Թարթար գետի վրա Ջերմանջուր փոքր հեկ կառուցելու լիցենզիա ստանալու մասին։ Կառուցվելիք փոքր հեկի տվյալները նույնպես ներկայացրեց Անդրեյ Մուսայելյանը։ Ջեմաջուր փոքը հեկը կունենա հետևյալ հիմնական ցուցանիշները։ Դրվածքային հզորությունով 7.243.000 մեգավատ, միջին տարեկան արտադրող էլեկտրակայանի քանակը 47.89 100-ական միլիոն կիլովատ ժամ։ Վիսավտ ընկերությանը փոքր հեկ կառուցելու լիցենզիա տրամադրվեց 3 տարի ժամկետով։ Հանձնաժողովն առաջկա օրերին կքննարկի եւս 2 հեկ կառուցելու լիցենզիայի հարցը։ Այսօրվա դրությամբ Արցախում գործում է 12 փոքր հեկ, որոնց լիարժեք շահագործումը կապահովի ներքին սպառման ծավալի 62%-ը, իսկ Սարսանգի հետ միասին գրեթե 102%։ Այս պայդրությամբ Արցախում ընթացքի մեջ է 3 փոքր հեկի կառուցումը։ Բելալալայան այսօր Ստեփանակերտում գործող Դիզակ Պլյուս տպարանը ընդլայնել է մատուցված առայությունների շրջանակը։ Տպարանի ընդհանուր գործունեության հիմքում օֆսեթ եւ լայնաֆորմատ տպագրությունն է, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Դիզակ պլյուս տպարանում համապատասխան դիզայնով պատրաստվում եւ տպագրվում են գովազդային արտադրանք, պիտակներ, գրքեր, բուկլետներ։ Կոմպյուտերային բաժնի պետ դիզայներ Ալբերտ Բաղդասարյանի հավաստմամբ տպարանում տարեկան տպագրվում են 40-ից 50 անուն գիրք, 250-500-ական օրինակով։ Мы достигли многого. Во-первых, мы в первую очередь мы берем качество. Այս 20 տարիների ընթացքում մենք հասել ենք շատ բանի։ Առաջին հերթին մենք երաշխավորում ենք որակ, ինչն էլ հեշտացնում է մեր աշխատանքը։ Գրքերի տպագրության հիմնական պատվիրատուն Արցախի գրողների միությունն է, ինչպես նաև անհատ գրողներ ու հասարակական այլ կազմակերպություններ։ Տպարանում են լույս տեսնում նաև շուրջ 12 անուն թերթ ու ամսագիր։ Ալբերտ Բաղդասարյանը նշել է, որ հանրապետության հիմնարկ ձեռնարկությունների եւ գերատեսչությունների գրեթե 90%-ն օգտվում է տպարանի ծառայություններից։ У нас каждым годом обновляется техника. Недавно Ամեն տարի թարմացվում է մեր տպարանի տեխնիկան։ Այժմ էլ ձեռք ենք բերել ճապոնական արտադրության նոր սարքավորումներ, որոնց միջոցով հնարավորություն է ընձեռվել իրագործելու լայնաֆորմատ գովազդի տպագրություն։ Տեղում մասնագետների վերապատրաստումն իրականացրել են արտասահմանցի մասնագետները։ Ներկայումս տպարանը կարողանում է պատրաստել քաղաքի տեսանելի վայրերում տեղադրվող գովազդային լայնաֆորմատ պաստառներ։ Բացի այդ, հուշանվերների, վերնաշապիկների եւ կահկարասիների վրա իրականացվում են նաեւ տպագրություններ։ у нас каждым годом увеличивается объем. На сегодняшний день Մեզ մոտ ամեն տարի լայնվում է գործնեության շրջանակը։ Կարելի է ասել, այսօրվա դրությամբ մենք Արցախում առաջինն ենք։ Ալբերտ Բաղդասարյանի հավաստմամբ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում տպարանում ներդրվելու են ստվարաթղթե արկղերի արտադրության համար նախատեսված սարքավորումներ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Լույս են տեսել ռուսաստանաբնակ արձակագիր Լևոն Ադյանի անձրևից հետո եւ Միացյալ Նահանգներում բնակվող Նելի Ավակովայի Ղարաբաղ ցավ եւ հիշողություն գրքերը, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Ստեփանակերտում կայացավ արմատներով Արցախցի ճակատագրի բերումով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հաստատված Նելի Ավակովա Գրիգորյանի Ղարաբաղ ցավ ու հիշողություն եւ Լևոն Ադյանի անձրևից հետո գրքերի շնորհանդեսը։ Ներկային արվեստի եւ գրականության գործիչներ, լրագրողներ, դասախոսներ։ Նելի Ավակովա Գրիգորյանի գրքի թարգմանիչ Միքայել Հաջյանը ներկայացրեց գրողի կյանքն ու գործունեությունը, ինչպես նաեւ խոսվեց Բաքվում եւ Սումգայիթում կատարված դաժան դեպքերի մասին, որից հետո էլ գրողը հեռացել էր իր ծննդավայր Բաքվից եւ ընտանիքով հաստատվել Ամերիկայում։ Հատկանշական էր Արցախի պետական համալսարանի դասախոս բանասիրական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Սիլվա Մինասյանի սրտի խոսքը։ Այստեղ նստածները բոլորը գոյակապ գիտեն մեր հայ մշակույթը, նրա անձնվեր աշխատողների կենսագրականները միշտ այդպեսին օտարապերում, բայց իրենց հոգին, իրենց հայրենիքում։ Եվ ահա այդպիսի հեղինակի ստեղծագործությունները բնական է շնչում են Արցախով ու կամա ակամա մեր ուշադրության համար նա կարողանում է տեղ գրավել։ Ես մեր Գեղարվեստի ընդհանրապես գիտական աչքերով, հատկապես լեզվավոճական, մեկ կար մեկ, չկա մի երկ որ բացես, գրիչի գծերը լեցուն չլինի։ Եվ ահա, բնական է այս գիրքն ինձ համար մի քիչ այլ էր։ Ու ինձ թույլատրում է արտահայտվել։ Ճիշտ է, ընթերցողները հիմա սակավ են բոլորս հոյակապ գիտենք։ Մեծ մասը տարիքավորները անգործունից նստում գրքին նայում են։ Նրանց աչքերը բաղուց սովոր են գրքին։ Բայց չմոռանանք, մենք ունենք մասնագետների բանակ, եւ ահա մասնագետների բանակը կամա ակամա անդրադառնում են։ Ինքը Նելլին միշտ երազել է, որպեսզի իր հայրենիքում տպագրվի գիրքը եւ այն իրականություն դարձավ ընկերների անմիջական աջակցությամբ։ 1989 թվականի բռնագախն ապրած հայուհու ծնող ծնողները Մարտակերտի շրջանի Մաղավոս գյուղից են։ Բանաստեղծություններ գրում է մանկության տարիներից, մասնակցել է գրական մի շարք մրցույթների եւ հաղթել։ Աննա Ղուկասյան այսօր Շարունակում ենք թողարկումը։ Ղրղստանը պաշտոնապես դարձել է Եվրասիական տնտեսական միության լիիրավ անդամ։ Համապատասխան հաղորդագրությունը օգոստոսի 6-ին տարածել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը։ Բիշկեկը դեռևս դեկտեմբերին ստորագրել էր Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու մասին պայմանագիրը, որը հանդիսանում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կարևորագույն նախաձեռնություններից մեկը։ Արգենտինայում կայացել է հայոց ցեղասպանությանը նվիրված հիշողություն, ճշմարտություն, արդարություն եւ հետևանքների վերացում թեմայով գիտաժողով, որին մասնակցել են Արգենտինայում հայտնի պատմաբաններ, իրավաբաններ, մարդու իրավունքների պաշտպաններ, դատավորներ եւ լրագրողներ։ Մարդու իրավունքների միջամերիկյան դատարանում հայտնի դատավոր Ռաուլ Զաֆարոնին անդրադառնալով հայոց ցեղասպանությանը շեշտել է, որ ցեղասպանությունը վեր է բոլոր օրենքներից եւ այն պետք է պատժվի օրենքի ամբողջ հստությամբ։ Անհնար է, որ թույլ տրվի հանցագործին փախչել արդարադատությունից։ Դատապարտումը միակ տարբերակն է վերականգնելու արդարությունն ու կանխարգելելու ցեղասպանությունների կրկնումը, ասել է Զաֆարոնին։ Փիլիսոփա Խոսե Պաբլո Ֆեյմանն էլ շեշտել է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար հայերի պայքարը չի պարունակում ցավ եւ տարապանք, նրանք ցանկանում են արդարություն, արդարություն եւ հանցագործներին պատիժ, ասել է նա, հավելելով, որ Արգենտինա հայերի շնորհիվ հայոց ցեղասպանության հարցը դարձել է նաեւ Արգենտինայի խնդիրը։ Շարլ Ազնավուրը ժամանել է Կոլմար քաղաք մասնակցելու Էլզասյան գինիների հայտնի փառատոնին։ 91-ամյա երկիչը մասնակցել է մամուլի ասուլիսին եղել, եղել ուրախ ու հանգստացած։ Նշվում է, որ Ազնավուրը նախորդ տարիներին, մասնավորապես 2009-ին մասնակցել է Էլզասյան գինիների փառատոնի շրջանակում անցկացվող մշակութային երեկոներին։ Խոսում են գինու մասին, բայց ինձ թվում է, որ տարիներ առաջ, երբ այստեղ եմ եկել, սա գարեջրի փառատոն էր, այնպես չէ, կատակել է աշխարհահռչակ Շանսոնյան։ Նշվում է, որ անգամ գինիների փառատոնի ժամանակ Ազնավորը չի պատրաստվում թողնել իր գրիչը եւ շարունակելու է այդ ընթացքում եւս երկեր գրել։ Երկիչը խոստովանել է, որ առավոտյան սովորույթի համաձայն արտանում է եւ սկսում գրել։ Ֆրանսիական կայքերը գրում են, որ 91-ամյա Ազնավուրը շատ է սիրում ռոքերներին, երգչուհի Զազին, շատ է գրում մենախոսություններ, մյուզիկլներ, իսկ նրա հաջորդ ալբոմը արդեն պատրաստ է։ Նա բոլոր ֆրանսիացի նախագահներին տարել է Հայաստան եւ տարօրինակ է համարում, որ Թուրքիան չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը, նշում է կայքերից մեկը։ Ֆուտբոլասերների համար Ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի որակավորման երրորդ փուլի պատասխան խաղում Դորտմունդի Բորուսիան ընդունեց ավստրիական Վոլսբերգերին եւ հաղթեց 5-0 հաշվով։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը դարձավ 3 գոլի հեղինակ։ 3 դեպքում հերվիս կատարած հարվածներով։ Հաշիվը բացեց Մարկո Ռոյսը, օգտվելով հայ ֆուտբոլիստի արտոնավետ փոխանցումից։ Երկրորդ հաշքի ընկել Պիեր Էմերիկ Օբամեյանգը։ Մխիթարյանը հերվիս կատարած գեղեցիկ հարվածով դարձավ դաշտի տերերի երրորդ գոլի հեղինակը։ Երկրորդ անգամ Մխիթարյանը ձախ եզրից մտավ Տուգանային հրապարակ եւ փայլուն հարվածով գրավեց դարպասը։ Երրորդ գոլը խփեց դարձյալ հերվիս կատարած հարվածով։ Բորուսիան դուրս եկավ հաջորդ փուլ։ Առաջին խաղում գերմանական ակումբը հաղթել էր 1-0 հաշվով։ Որակավորման play-off ռաունդի հանդիպումները տեղի կունենա օգոստոսի 20-ին եւ 27-ին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարեպետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, այս գիշեր եւ վաղի երեկոյան հնարավորեն կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 5 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է մինչեւ 15-ից 18 մետր արագությամբ քամու ուժգնացում։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան տաքություն։